as long as you live. Someone who loves. take the end of all time. Work, Buddha! Балам Aha. баламыз жоқ онда жақсы болды құлыным ештеңе етпеген шығарсың а әкең жығылып қалды қарағайдың үстіне түсті Тұң тұң тұң әкең ақымақ шығар достарым кешіріңдер тағы қалжыңдадың ба осымен шүрет болды ә, болды бәрін тарқаңдар тарқаңдар ә тарқаңдар ойбай ау ә мында бір ауыраяқ тұр екен ғой ә мен ауыраяқ емеспін әуелі некеленген мен әуелі еңіз екен деппін сен абыржып тұрсың мен де солай бірақ сабырлы болған жөн әй болды жарайды сен диакты айтасың ба диақ қайда кеткен саған билет берейін қарап тұра саңқауып қалды. енді қорқпайтын болдың ба Ақырыны. баламызды шошытып алмайық баламызға ештеңе етпейді ә? алаңдама ә, қарауыңа болмайды ә баламыздың базары Ne dedin Gürküm? Bunun varlığını özüm cesedimle. Bizdim cani yalnız. Oo, oh, bizdik deydi. Beniki yok mu? Var olsa da görmeysin. Mene senika. Oo, oh, rahmet. абайлап жүр жұғылық қалма мұнда көп мұз бар екен өз көзіме өзім сенбей тұрмын балалардың тәбиғи жұмағы ойы мәнсұрой балалар ержеткенде осында келіп ойнайма? мен жер шарындағы ең үлкен мақұлықпын жарайды тағатым әбден таусылды балаларды қалай тәрбиелейді екенсің жүрейік сейд. бұл араның ештеңесіне соқтығушы болма бұл балалардың ойнайтын сен бала емес шығарсың қайтып келдің бе қызықты көре алмай қалды. жарайды сәлден соң сөйлесейік мақұл Диаконсы сияқты оған ештеңе болмайды мен әңгімелесші ермен ер сырласа алмайды ғой біз сайы ғана білеміз ақымақ сөз әйелдерге ақымақтай мен бұл бір қалқы енді болмақ болды мен барайын әй өй Не құрасың? Тыңда. Эйли сені жабырқаңқы дейді. Сондықтан мен оған... Шынын айтсам, мен бұл арадан кетуді ойлап жүрмін. Сен білесің бе? Жарайды. Онда ештеңе етпейтін болдың. Ештеңе жоқ. Тыңда, Манфури, олай емес. Мен қартайдым, жүгіруден қалдым не деп тұрсың сенің жанұяң бар бұл өте жақсы Ол сенің маңдайыңа жазылған маған жазбаған Балаларыңды жақсы көрмейсің бе олай емес ойымды қате түсіндің онда бара бер тәуекелшілікті ұнатасың емес пе тәуекелшіл достарыңды іздеп тап саған жабыса бермейін мен кеттім гормоны қалыпсыз егеді ғой әй мәфрид оның сөзін неге елемейсің а қалай болды ерлер бір біріне сырын айтпайды деп айттым ғой не үшін кететін болды ой жарайды өмірдегі ең тамаша сәттер де келіп жетті біз балалы болатын болдық жоқ сейіт біздің баламыз емес олардың баласы о солай ма бірге жүргендіктен бәрімізге ортақ қой қазір өзгерді мәжбүр етіпті де көп ұқық қажет мойын сал болғайсың біз тату тәтті өттік бірақ айырыспасақ болмайды оу екеуміз ғана қалдық па олай емес сейіт екеуміз ғана емеспіз крейс пен эйли де кете ме а күрейс эйли сау бол сейіт сабырлы болуым керек сабырлы болайын мен дос табуға шебермін сөзсіз өзіме тән отбасым болатынына сенемін ей қыз жігіттер сәлеметсіңдер ме мен келіскен жігіт екенмін ғой иә Evet. Bulgaydır. Ha? Buralarda tırıcan var mı? Tırıcan var mı? söylemişsindir mi? ah yavru yumurtkalar. Sen derdi de bilin, olsun da taslap kettin bir. Aa? Alangdamangdar, ah, bundan keyin жалғыз сұрамайсыңдар, мен сендерге ие боламын. Bir, iki, üç, тегім сол солқырлық ашқаның не оқыс болсаң қайтесің сендерден айрылсам мен қайтіп жанбағамын ә сендерге мәнфри ағайларың мен эйли тәтелеріңді таныстырып қояйын сәлеметсің бе сәлеметсіз бе ә енді мыналарды таныстырып қояйын ваго шали және йорк сүйікті қалай істесең де бұл ойың жақсы емес балаларың естіп қоймасын бұл сенің балаларың емес халық сен әке бола алмай не үшін әуелі басқалардың жұмыртқасын ұрладың одан қалса біреу жарылып қала жаздады бұларды естіп жатқан шығар олай емес олар қардың астында көміліп қалыпты мен болмасам олар ә, түсіп қалатын еді сенің ойыңды түсінемін күндердің бірінде сенің де жанұяң болады сол бойжеткенге кезігетін боласың мінезі саған ұқсайды бір біріңді ұнатып қаласыңдар гамфридің ойы бұл емес болды айтпай ақ қойыңдаршы қазір апарып тастайын сендердің жанұяларың бар ал мен салтпын салт бастамау қамшымын жалғыз тұрамын осы мұздықта жалғыз жасаймын жалғыз жасаймын олаәбден тңылдм ғой сит тұра тұршы болды ештеңе етпейді бұл сейттің ерекшелігі мен неге оларды апарып тастаймын мен баланы жақсы көремін мен жауапкерлікті сүйкімді бала бағушымын сендерше қалай <laughs> сендер сөзсіз қосыласыңдар солай ма жыламаңдаршы жыламаңдаршы мен тасаланатын жер табайын сендерді сүртіп қояйын Adanaboğlu olmayı mese kan koy. Mineli tolumsuz çağırımın. she will not сендердің бұл араға кіргілерің келіп тұрғанын білемін бірақ бұл араға балаларға не керек емес пе о сендер де бала емессіңдер ме қанекей ай байқаңдар шағып алмаңдар ә ба? 좋아한바? дейді. өкшесі несі? бос қайдан келдің жатақ болды құса ғой құсып тасташы о құсып тасташы әйтпесе бұл бақшадан кетік боламыз. мен үш санаймын бір екі маған үш санат баяқ қойшы жарайсың мынау сенің балаң ба бұл лос емес қой балаң емес пе мені құлыным деген ғой ол екі бірдей баланы қайты жұта қояды ғой дейсің Сен емессіз бе менің балам ей абайла байқамай шағы болды ғой кешіргейсің ойран болған екен біз ойрандамадық олардан хабарсыз қалдық әйтеуір жақсысы ешкім жараланған жоқ мынау шағылды тағы ана жерде шағылды анау да шағылып қалды оларды кіргізбе деген едім сен тыңдамадың нәтижеде не болды балаларымды жақсы тәрбиелей алмағаным рас біреудің баласын жұтып алғаның несі бірақ ол құсып тастады ғой жақсы болған екен сыйлық берейін бе бұл балалар бұл жердікі емес мейлі олар кім болсын ең жақсысы қайдан тауып алсаң сол жерге апарып таста мэмфри мені балаларымнан айырмақсың ба балаларым қорықпаңдар шешелерің жандарыңда менің дыбыс тас қойланған қалдық шығар сүйт тез болыңдар тастың қуысына жасырынайық сит оларды қайтарып бер. Ол олардың шешесі. Олардың шешесі екенін сен қайда білесің? Ол Онымен сайыспақсың ба? Ол динозавр. Мен оларды бағып қағып осып жеткіздім ғой. Ұзаққа бармайды оларды қайтарып бер да олар менің балам оларды аламын десең алдымен мені таптаған тез қашыңдар қашқаннан басқа нені білесің құтқарыңдар soy. Sí, soy yo, Wasunda. Hey, ¿cómo lo dije? Oh, balay. Оны сағынбаймын, жәр! Тоқтыңдар, сендердің кетулеріңе болмайды. Ә, бұлай істейік. Sen Eilimin kristallet. Bolmaydı. Eili, onu gördün koy. Ol öte kadirli. hadi. Jereyde, balalarıma kim dişse, son öldüremen. Sen aldın engar? Özün gör. Jaq sen gör. Sen gör. Aa. Тоқта. Тыңда. Егер бірдеңені сезетін болсаң, сөз жоқ маған айт. Бұл жерден дереу кетейік. Шарт э, белгіміз болғаны жөн. Э, бала келді деген сөз қоссыз. Айталық, бала кел. Қалай екен? Өтізін екен. Қысқа да өнімді болсын. Э, алмұрт болса қалай? Алмұрт? Hamurt'un adamını. Demi tetti. E, beyni sin sıkıldı. Min domalak bumba? E, domalaksın. E, dop domalaksın. Ilesim jürümdür. қойбек еді көрдіңдер ме өзгеше бір дүниенің бар екенін білмей жүріппіз ғой неғып жүрсің саяхаттап сейіт іздеп келдім сен қайдан білдің мынау әңгімелесетін кез емес бізге көмір қажет ау менің жаман білмейтін сияқты саған берейін міне жүрсеңші жындандың ба оның үстіне шығуымызға болмайды бұны таңдамасаң ананы қайтемін менің тірі қалғым келеді yüksekini sizin durma. Yes, tasalanın da ar. Ay, ah, bağrım caray dikensin. Seni ben dost bolsam bolamam. Olay. бұнда неге келдіңдер досмызды динозоер ұстап әкетті ол өлді жерімізге келгендеріңді қарсы аламын мен қайтайын сау болм и іздейміз тоқта ол бізге көмектесіп қалар келіп қалған оны табуымыз керек Олардың өзін таптым ол жаққа баратын болсаңдар мен о дүниеде кездесесің оны сен қайдан білесің саркс мырза динозавр үш баласын ертіп жүр тағы бір аңқауаң бар екен біз сол аңқауаңды іздеп жүрміз сен оның дерегін білесің бе жақсы білмеймін олардың осы жерден өткенін көргенмін олар магма сарқырамасына қарай кетті ол сол жерде балаларға қарайды оларды табу үшін орманды кесіп өтуге ажал шыңырауынан өтуге тура келеді талай тауқыметті бастан кешіресіңдер онда бізге ақ жол тіле біз жүрейік қане әй әй әй әй әй әй бұл жерді не деп ойлайсыңдар ұжымақ қой деп пе едіңдер досыңды қорғап қалуға амалсызсың мына түсің неге жарайды ол мақылыққа төтеп бере ала ма мен оны луди деп атаймын ә, жарайды басқа бірдеңе екен десем айталық көлеңке бір дегендей динозаврден де үлкен нәрсе бар демексің бе Ия, ия. Солай ма? Мынаны маған сол берген. О, ол саған қой жапқыш берді ме? Текке берді ме? Оның қолы ашық екен. Солай бізгері беретін шығар. Жерімізге келгеніңді қарсаламыз. Ең жақсы, күдәріңді өзгенің жән. Зәрейді болды енді. Тоқтық, өлсек өлерміз. Өлсек өлерміз. Yeah. шаттан бар ма екен жоқ маған бүртүрлі сезіліп тұр қарның ашты ма бірдеңе жейсің бе ана жақта жейтін нәрсе бар екен қарным ашқан жоқ мен сен болсам бүйтпес едім бұл сенің жерің емес қой қорықпа неден қорқасың ойсамағашмәссағи бұл сенің ағаттың болды сен таусың ба ол нәрсеге жақындай көрме немене ә сабырлы бол пәле тауып аласың оларды әлі жалмап болған жоқ үш минутта қортып болады Семізім бес минутта қортып болады мен семіз емеспін есеңгіреп бара жатқандаймын маған ондай сөз айтпа әдетте есеңгіреу емес мен де сезіп тұрмын құтқарыңдар құтқарыңдар Kızım. Kıyımıldaydınız yette. Unutulla. Hey. Kimsin Zıkın? Uh-huh. қандай бола ма керемет екен екен бірдеңе десеңші құтқарғаның рахмет бақы сен бізге әлгі аңқауаңды тауып бере аласың ба қажеті жоқ әрине қажеті бар а жарайды көмектесейін еседе ереже бар бірінші бақыға бойсынасыңдар екінші мен көрсеткен көлемді ғана жүресіңдер үшінші өзің тапшы қане ә, оны сендерге қайтарда айтамын достар қимылдайық миымызды тексерсек болады екен бұл төртінші ереже достарыңды дейміз. мынау неге теңселіп кетті қорықпаңдар қорықпаңдар ойбай құсқым келіп кеткенін қарашы мынау бізді түсіретін болды ойбай мен әлі кішкенемін ғой мені жеуіңе болмайды around. Çetteymen. Оны танимын. Ол кезде ол құрт болатын. Ұқтың ба, құрт болатын. Өз ақылыңа сүйеніп, өмір сүресің бе? Жауапкерлік жоқ бұла. Ә, жоқ, әсте жоқ. Керемес шығар. Әй дейтін аша, қой дейтін қожа жоқ. Ә. Бұл салт жігіттің көңілді тұрмысы болды ғой. Әй, сәлеметсіңдер ме? Әй, қазір сөйлесуге болмайды, солай. Олар маған ілесіп келе жатыр. Өте қызық болды, жарайды, жарайды, тағы бір күні болсын. Жарайды, мен де сені сүйемін, сау бол. Рахмет, сау бол. Маған ілесіңдер. Көп уақыт болмай жатып өзгеріп кетіпсің ғой. бұл жерді төтенше қастерлеймін. жарайды бұл жерді шатқал деп атай тұрайық онда енді қайтеміз біз жүрейік алдымен эйди жүрсін әй оның бұл арадан өтуіне болмайды әй әй әй бірінші жеге бойсыныңдар ес тұсталға білетін жақсы болғаны жөн ұқтың ба басқаның сөзіне бойсынамын көзіңді ашып алдыға түзу қара ескертіп қояйын улыгазды сіміретін болсаң өлесің улыгаз бар дейсің бе солай ол жұмақтың тағы бір күні тұра тұр эгей ештеңе етпеген шығарсың ештеңе етпедім сен де сынап көресің бе әрине бәрің сынап көріңдер абыржымаңдар қорықпаңдар қорықпаңдар техника мәселесі демдеріңді іштеріңе тартып тұрыңдар мынаны ұстай тұршы тынысым тарылып кетті мен ұстай алмай ғой ештеңе етпеппін не дейсің өзің естір lại nó bắt tay, Sendiri kontak sekolah ima. In the bus expert, Eka. Dan dan dan dan dan dan dan dan. Sebentar, sebentar. Siapa kau? Huh?

bunun bulmaz ha. Hey. Oldu koy yerine. Sen konumlarıma bitirmesindir öylesin der. <laughs> Bizim sözümüzde Tugul esti yaldım ba. бәрін естідім солай ма жарайды онда бұл былғапсың Айтау былғанды емес пе біз жүрейік енді сонан соң бәрін Аа, жүріңдер қане мынау не деген ұзын еді міне сендерге көк әніс әкелдім ә, міне жеңдер көк әніс жей алмайсыңдар ма онда қайтып болады жемесеңдер қайтып алып динардар боласыңдар мен оларға қатықсыз тамақ жеуді үйретіп жатырмын көкөністі көп жесе мен сияқты денсаулығы жақсы болады ә? Örneğin balalarıma yürütüp çatırmın. Bildin mi? Vay bay tratımdır, bunu cevgi olmaydı. Ee, bunun günü var iken, her arığı... Vay bay, bunu terakan koy. Ee, yesterim de bolsun, biz este tırınersiz yemeğimiz, ha? тірінен емеймін ә қане мен шықпен ә шықпе ә сен құтылдың ә ойбай ау мынау шалмайды екен ғой о деші әй әй әй тоқта сен қайда бармақсың а істі осылай шешуші ме едің ә әй тұра тұр болмайды болмайды балаларға көкөніс беру керек бұныңды қайтып жейді а болмайды саған бірдеңе айтса «Ә, ә» деп шыға келеді екенсің бұл қайткенің а ә? тұра тұршы ә, сен де менің айтқаныма көндің бе сен де қорқасың ба сен деген дүниедегі ең алып берсің. Олай Olayım олар енді өлді дей бер солай жағдай қатерлі болып бара жатыр ол деген жын демес пе Бақын айтасың ба солай ол жын да мен жынды емеспін Әлімден асып кеттің Жоп аузыңды өзің жап аузыңды оңбаған сүмелек сал оны өз аяғының төбелесіп жатыр енді жүрсек болатын шығар немене онымен бірге болмақсың ба мен бармаймын ә сүйек дұрыс айтады біз демалып алайық қалай дедім кімнің қарны ашты менің қарным ашты сенің емзеуіңе болмайды бір кездері тұйыққа тіреліп қашарға жолым қалмады бір бұрышта әлгі әппақ жыртқышқа кесіле қарап қалыппын orayı saldın mı? He, салай адамның can açıydı. бірақ ölmeye қалдым. Ажал аузынан қалғанда тұрмыстың қадіріне жетеді екенсің. Ол мені жұта берген кезде, мен оның көмейіндегі салақтап тұрған нәрсені ұстай алдым. Ұстап алдым да, арлы-берлі теңселдім. Алдыға, артқа, алдыға, артқа, алдыға, артқа, жалғасты, алдыға, артқа. Ең соңында қолымды босаттым да оның аузынан атылып шықтым бір соқыр болып қалса да мынаны қолға түсірдім мынау оның түсіне ош бұрынғылар айтқандай түсіне көзімді мұрныма егін ауыстырдым құйрығына әрине түріксіз мұны айтуға болмайды сен батыр екенсің расында батыр екенсің Dengesiz kahırman. А, о, э, о, а, о, э. Дұрыс айттың ғой. Енді мен сендерге динозаврды қалай бойсындырғанымды әңгімелеп берейін. Мақұл, ә? жарайды. Әй, болды, болды. Әңгіме осы араға дейін болсын. Ейлей, алып ала. Не деген көңілсіздік? Сендер алыңдар. Мен күзетте тұрайын алаңдамаңдар біз бармыз кім біздің әрекет жасайтын жеріміз иә солай күзетке біз тұрайық қайырлы кеш әй мені жалғыз тастап кетпе әй жарайды жақсы түс көріңдер Ерден тағы қарбалас боламыз аң аулаймыз тамақ іздейміз достарымды сағынғаным ай Onlar beni sakındı mekende işe. Ha? Hey. Hayır, sen bağırmalı gelsin ha? İyi değil. Cruyff. Gunbury. Ah! <laughs> İyi Sulda. İçtiğini bulmaçarsın. ұят болды менің ойым сені қорғау еді қазір дүниедегі ең қатерлі жерде жүрміз бұл сенің ағаттығың емес біз сейітті іздеп табуымыз керек ә, білемін оған жақсы тәрбие берген болсам бұндай күйге түспеген болар едік не дейсің мені мазақтап тұрған жоқсың ба сен әйеліңнің балаңның өмірін қатерге байлап досыңды құтқарғалы жүрсең солай ма бұны жақсы кеудеге болмайды десе де достықты қадірлейді екен Oh! Para quién? Э? құйрығы секілді. Э, жараланған көрінеді. Айтып тұрғаның сейіт қой. Достар, бұл іс туылған орнақтайды. Бұнда қауырсын бір тал сүйек, бір тал көгініс бар екен. Жо, жо, жоқ. Менше уақиға барысы бұлай болған. Динозавр соқтыққан соқтыққанда, сит көкөніс жеп тұрған сонымен ситті жеп көгеніз қалып қалған түсінікті болған шығар сеид дөрекі жан емес оңайшылықта тізе бүкпейді онда ол қайда кетті дұрыс айтасың тағы бір мүмкіндік сит көкөніс жеп жатқанда динозавр ситті жеп қойғанда көкөніс сонымен қалып қалған бака жынданып қалғаннан саумысың үш айдың алдында бір күні ояна келіп бір келіншекпен үйлендім өте сүйіксіз келіншек бірақ оны өте сүйемін бако сен бір маңызды деректі қалыс қалдырыпсың ә досың әлі тірі екен бірақ тым ұзаққа бармайды ол жақын маңда олар сөз жоқ әлегі жолықты естіп отырыңдар заттарың бұзылмасын менің дауысы самұрық қой бізге сөйлеп жатыр а ол не дейді білмеймін самұрықтың тілін мен білмеймін 阿登，阿郎大妈，我来制服他。阿！阿梅达！阿梅达！ listen. Min direw bara manda. Ау, ба балла. Ау. Асықпа, мен дереу барамын. Маған еріңдер. Мәмпірей, сен оған қара. Не дейсің? Бізді тастап кетпексің бе? Менің балам дүниеге... Басқа біреу болатын болса, сен мен таласып қайтемін. Принцип деген принцип. Менімен таласа берме. Менің принципімді өзің білесің ғой. Бірақ десе де... Мәмпүри, қыбыржыма, мен сендерді тосамын жолбарыс мақұл деді жүрейік ау мырза қарындасыма жақсы қараңыз мәселе жоқ шығар сендерді тосамын дейді бұл не дегені бұл мекенге қайтамын деген сөз бе жарайды құлыным ештеңе етпейміз әкең қазір келеді әкең келіп бізге қарайласады жарай ма Oei, oei. Mooi baai, jong, baai, nou langer, binnen, nou langer, nou langer, nou langer. Hehehehe ولو معك ما أقول يا دقا مستق واي ما يكيب لا تنبغضم қатерге дайындалып болыңдар ма? Дайындалдық! Өте қатерлі өрт баласыңдар. Енді не істейміз?

Lily! Montserrat! оны құтқарайын тоқта мені илейді қорғаймын сен аналарға жауапты бол бірақ маған сенуің керек көп сөзді ғой нафурей жарайды айтқаның болсын келсін. Дитта, дитта, дитта, дитта бұл. Әуреліп қойдым. Мен арық кетті, болама? Мәселі жоқ, кешір. ештеңе бетін шығармын. Мен бәрін біресін солай ма? Мен білмеймін. Мән бұры келе жатыр. Кияк, құрқып тұрмын қолымнан ұстап отырсам болама? Мәселі жоқ. Oh, yerim, Gördün mü? Bunlar Жоқ. Ол емес. Емес екен. Жарайды онда. Барып көрейік. Анықтап қарашы, дәл Recep'ciğim. Aha Recep'ciğim. beni. Ay, ay aman arama. Aa, aa, aa. Vay kayımın bugün benim ömrüm Osman ayakta kansı yaktı. Ee? екенсің менмін менмін тағы мен бармын бәрің маған қарап келе жатқанда соғылып қалып жүрмейік о менің балаларым әттең қоштаса алмай кеткенім айдайшы Жеуде! Мой қызым! Болды, болды! Бірге күшейік! Тез! жүргендерімді ұнатамын. дәл осылай диана фури тез кет мен тартайын сүйкімді оған кішкентай лили деп ат қояйық одан да жақсы бір ат бар чаптол болсын чаптол не болды өте жақсы есің ғой енеңе секілді солай емес пе құлыным чаптол осы атты кешір батыр жоқ менің көзім күшіп мен тасбауыр жаман оһо мен қайтып келдім сөйтсек енді еркек пе анықтап қарашы онда ұрғашы болдық о сәлеметсің бе мен сейіт тағаң боламын сүйкімді екенсің о шешеңе аумай татқан екенсің өте жақсы болды о э, түсініп болма э, жан сұлулығы бәрінен де жоғары болады емес пе қайтып келгеніңе қатты қуандым досым мен де солай сені қатты сағындым о менің балаларым досында болса қандай жақсы дос болып кетуші едіңдер мен ақылды баламын жыламаймын деп айтқанмын қайда? маған қайда? Есің ме? біз бір үйлі жандарымыз. Сенші, балаларың қайда? Қайсы біргенің жақсы болды, жүрей егенде. жақсы болды, жүрей егенде. қоректілердің жерде барлығы Барлығы осы жерден басталған. Талай қатерлістерді бастан кешірдік қой. Оған бірдеңе дей алмаймын. Дұрыс айтасың. Расында қатерлі. Жарайды, сендерді осы араға дейін шығарып қояйын. Көмектескеніңе рахмет. Солай, бірақ айтайын дегенім, бұнда біз емес емеспіз. Ah, бе? мұндамын, ұзын тұра. қара, деп жүрсің бе? Мақтабасам кел ғана, келмейсің бе? сендер үңгірге кіріңдер баламызды жақсы қорға сізден араңдама жүре бер неменеге қарайсың eləsiz olaq, bunday tələyilik olmaysın. Ha, ayndar, yürək! Toqdan gör! Oy bayım, buna verecek bayatım oldu. Yaraysın! Generation. Generation. Э, балақайлар келіңдер сендерге айтайын сендер осы ортаға тәуелдісіңдер сендер есейе келе үлкен динозавр боласыңдар бейне ә, шешелерің сияқты шешесі балаларға жақсы қараңыз жақсы отағасы екенсің рахмет әй балаңды бағып берейін болмайды арзанға бағып беремін жарайды ойланып көрейін тағы да жұмыс табылды Демесің қара ол әлді мен енді не істеймін қиналатын не тұр бізгілес алыстағы ауылға барамыз ба үйге қайтқым келмейді осында қалғаным жөн сияқты жер бетіндегі тұрмысқа үйлесе алмаймын онда бізге қарашы біз еркектерге жатамыз ба әу snowball son varız. Ay bolsun Barka. Şeridir. бәрің шығып болыңдар ма бақы қайда алаңсыз болыңдар ол көздеулі жерден табылады ол ештеңе етпей ме оны ешкім өлтіре алмайды менің анаңды бұл дейді күндеріңді бізбен бірге көндік аласың ба Бір бекімге келдің бе бұл жерден кетпекшімін өмір деген қатер бұл саяқа деген бұл жерде қалғым келмейді саған айтайын деген деген сөздерім бар еді не деп түсіндірсем болар екен әйтеу мені батыл бауырмал досың ретінде санасаң болды рахмет балалардың өсуіне деген тездеші менің әлгі үш баламды туыла салып асыр салып ойнақтап еді солай болуға тиісті ә, ендігі олар да азамат болған шығар құлыным ол қарғыда мұсықта дәуірге келгенімді қарсы